ivyo vyuma ntibirekuriwe kurengana ikiraro ca kanyosha ibarabara rya cumi na kabiri rya musaga naho bita kuribonesha mu kamesa mu bice vyegereye mu gisagara hagati ivyo vyuma vyo kwiyunguruza ntibizorenga ku kigo ca kaminuza y'uburundi c'ikiriri ariko umushikiranganji araho umutekano itariki cumi umunsi umwe imbere y'uko iyo ngingo ija mu ngiro yahavuye yongera ko ikiringo cy'iminsi icumi aho abatunze ibyo byuma bakaba bari basabwa kubyandikisha ku nama rero uno munsi turaba akarusha iyo ngingo igiye kuzana n'icokorwa kugira ngo iyi ngingo nk'iyo izanire akarusho koko abakoresha ibyo byuma eka n'igihugu gabriel rufsiri urongoye ishyirahamwe ryishinze kurwanya ibiturire n'isesagurwa ry'amatungo ya leta amahoro ndabaramukije kandi eh, ndabashimiye ko mwadutumiye inyuma y'igihe kitari gito ah, utari mu eh, burundi eh, ntari hano mu gihugu nkaba ndamukije kandi abo tuza gusangira ikiyago nkaramutsa n'abarundi kaze ku nama rero heza urakoze muri kino kiganiro twari twipfuje kuba kumwe n'umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi ariko ku munota wa nyuma yahavuye atumenyesha ko afatiriwe n'ayandi mabanga muhinga bw'ibyuma hari François Akimana Bertier Mugiraneza Jerome Ndayishimiye na Fulgence Irakoze Evariste nziko banyanka niwe hagarikiye kino kiganiro kiremeshejwe nanje Alain Désiré Bukeye neza sangwa ikaze mu kwinjira mu idonido rya kino kiganiro umushikiranganji w'intwaro hagati mu gihugu umutekano n'iterambere rusange yamenyesheje ko mu byatumye iyo ngingo ifatwa hari ibijyanye n'umutekano na cyane cane mu gukinga impanuka n'amasanganya umushikiranganji gerve ndirakobuca yishyura amakenga yashyikirijwe mu nama nshingamateka yavuze ko iyo ngingo ari iy'ubuhinga kandi ko itegerezwa kuja mu ngiro ijya ni inisiyative y'igipolisi si inisiyative y'ubushikiranganji kuvuga rero ko ijya ngingo twahawe n'abatekinisi bajejwe umutekano mu gisagara twoyibangira ko nibaza ko twaba tubwiye igipolisi ati nta kazi ufise hagarara niko genda vyibaza nibaza ko abapolisi babikoze bivuye ku kibazo nabarizwe ngaha nyine muri pleniyeri urumva rero bizotugorwa nzo tushira mu ngiro ibyo mwadusabye banyakuba mwatowe n'abene gihugu uwundi nawe aca avuga ngo ngo yango bangira ngo banzo bangire ngo bangire biragoye eh, zijya moto muri abo bapolisi nyene ijya ngingo bazanye iyo plan ndazi ko bafise amamoto menshi ajya amatukutuku ndazi ko bayafisemo hajya rero ingingo yose ni ku neza y'igisagara ntidushobora kugira igisagara ejo kizoba ari igisagara c'amamoto ari igisagara c'amatukutuku duteza kugira igisagara ugiye muri vile avuga ngo agiye muri vire ugiye muri vile agenda muri vile arico agiye gukorayo nikiba gisagara cyuko umuntu wese avuga ati naco mfise nkora reka mbe ndagiye mu gisagara ni hamwe usanga havuye ibyo gutangira gusahura ishakoshi umupfasoni n’ibere mu modoka gusahura uvuye gusuma usanga biragoraye ijya rero ngingo ni ngingo tekinike n'iterambere rusange Gerve Ndirakobuca tubandanije rero na kino kiganiro eh, Jeremy Maniratunga twavuze ko eh, uvugira ishyirahamwe ry'abatwara amabajaje mwunguruza abantu hmm. uno munsi mwumvirije iyo ngingo wumvirije kumwe n'amapikinga n'amapikipiki iyo ngingo mwafatiwe mwayakiriye gute by'ukuri natwe iyo ngingo twayumvise nk'abarundi bose hanyuma ku kibazo mumbagije cy'ukuntu twakiriye iyo ngingo uh-huh. eh, kubera ko ari ingingo idukora ko idufata cyane tukiyumva nuvuga ko yaduteye ubwoba yaraduteye ubwoba kubera ko tutabona ingene tugiye kubandanya dukora akazi kacu kuko uranabona iyo ngingo no kudutera ubwoba ni uko ije tutari tuyiteze yaje tutari tuyiteze kuko urabona niho hantu twebwe kenshi niho dukura ubuzima niho dukorera turonka amafaranga rero twaragize ubwoba tuvuga tuti tuzoyishyira mu ngiro ariko mugabo tuzobandanya dusaba ibiganiro bibaye ngombwa ingingo babonye ko botwumviririza ibyo twabasabye bakabidukorera hmm. ibatera ubwoba ariko irerekana aho muzokorera yego irerekana aho tuzokorera ariko mugabo urabye aho tuzokorera ni uburere buto buto cyane hmm. dufate nko muri komine muha mukanyosha urabye igice amabajaji azokoreramo ni igice gito cyane ku rugezo yuko tugarukira ku ruzi kanyosha abantu twaba tubunguruza tubajyana hehe mu burere butandukanye bw'igisagara hmm. hariho abadandaza leta nayo igize iti uno munsi bigenda uku urumva ko irajejwe gufata ingingo rimwe na rimwe ikagira iti imwe nimukorere hariya eh, natwe nicyo gituma tutavuze ko iyo ngingo twayanse ariko hmm. mugabo iradukora ko hmm. ku buryo rero idukora ko niho nariko ndavuga nti tuzobandanya dusaba reka turashimika gato na cyane cyane dushimika ku mvo zagiye zishyikirizwa kubera iyo ngingo eh, eh, mbandanize kwa nixon habona imana eh, nawe ukurikiranira hafi umutekano mu mabarabara iyo ngingo urafise uko yakiri ego murakoze cyane uko twakiriye hamwe dusa nk'abayakiriye neza hmm. mutegute ko ni ikintu twari twari dusabana kuva na kera tuti um, umwera uva ibukuru ugakwira hose twerekera twifuza yuko abategetsi ba kino gihugu bokwitaho ikibazo kijyanye n'umutekano wo mu mabarabara ko nukuri ukuri n'ibyo hari abantu benshi bapfa bapfa mu ibarabara ku buryo rimwe igihe amabarabara y'iwacu tuyitiranya n'amacuniro umuntu amacuniro uburenganzira amacuniro eh. ahantu babagira ibikoko e, bigenewe no kuba none eh. uraca aho bagongeye umuntu eh. ntitwibandanye ko ucumenga n'ibyo baba bateguye ni ubwicanyi mu bundi reka burya umwicanyi ikibazo cy'umutekano wo mu barabara ko ari ikibazo kidasanzwe ariko musa n'abayishimye ni ukuvuga ko hariho akantu munegura muri iyo ngingo twashimye gato cyane kabaho ah. nka cumi ku ijana nk'akarorero mugabo ah. mugabo ni ukubera turabona neza yuko abo bagenesha tukutuku mu by'ukuri bari mu bantu bakora amakosa menshi tukutuku amapikipiki n'amakinga iyi nge gato ah. bari mu bantu bakora amakosa menshi mu ibarabara mugabo umuti ni wari uwo guca babahagarika hariho itegeko kode do rute isanzwe ihari itegeko rigenga urujya n'uruza mu mabarabara mm-hmm. iryo tegeko rirategekanya ingene uko zikosa ahanwa mm-hmm. ntibitegekanya yuko bashobora gufata ikivunga ngo amatukutuku k'isinzi baratera ingorane mu barabara ngo bayakureho ngo bayakureho eh. hariho ibibisi usanga byaraboze eh? umengo kigenda kigenda kihatambatamba nk'ibata eh. ugasanga ahubwo kuri twebwe twavuga tuti n'indangingwa y'umutekano yo mu mabarabara ni n'ibyo bisi bari bari kubihagarika zose eh. hanyuma ikindi ariko utavugiye nixo utavuze abo ingingo ifata uvuze uti amakinga n'amabajaje barakora amakosa cyangwa amamoto n'ayahe makosa mundeke mbandanye eh. muvuze ku makinga mumbabarire ndi mu bavuga yuko kubona amakinga asirikira mu gihugu cy'u Burundi aragira amashirahamwe ah, y'ubwishingizi ah, ego eh, eh, eh, araba ah, n'amamoto nuko nyene muri ukumakinga naho hmm. leta rero yateza kwiga neza kuko na cyane cyane ndavuga hamwe naho kuri twebwe dushima hari naho tugaya hmm. kuko yaba ari ku kibazo cy'umutekano mu bantu umushikanganje yavuze bashika ijana mirongo icenda n'umwe canke na babiri bapfuye mu mwaka uhetse mhm. kuri twebwe tuvuga ko nabo ari bake kumbure bararenga abapfuye bapfiriye mu matukutuku mwaza ko gute abenshi bapfira muri bya bibisi muri ambabarira ushobora gusanga gitembye mu mwonga hanyuma ugasanga apfuye nk'abantu mirongo ine cyangwa mirongo itatu mhm. icyo kibazo ntibashobora eh, tubandanye na kino kiganiro ndaza kugaruka ko wowe mu matukutuku bagira bati hariho amakosa kumbure mu mubazo ariko mbanze nce kwa Gabriel Rufyiri nawe urongoye ishyirahamwe Oricome gishinze kurwanya ibiturire n'isesagurwa ry'amatungo ya leta iyi ngingo wewe ukiyumva ufise uko wayakiriye wayakiriye gute eh, ubwa mbere eh, iyi ngingo ni ingingo twebwe tubona yuko eh, itizwe neza kuko twumvirije umushikiranganji ibyo yashikirije yavuze yuko ingingo itavuye mu bushikira itavuye mu bushikiranganji we ni ukuvuga muri kabine ahubwo yavuye mu gisata kijejwe iby'umutekano wo mu ibarabara ati ni ingingo y'ubuhinga ngo ni ingingo y'ubuhinga mhm. mugabe ingingo y'ubuhinga irafise ingene yigwa irafise n'ingene ija mu ngiro ubwa mbere iyi ngingo ntiraba umutekano barabara gusa iraba abantu benshi ikaraba n'ibisata byinshi ubwa mbere nagira nibutse yuko iyi ngingo ubirabye neza bababujije nk'abantu baca amafaranga bababujije yuko batosubira gukora mu gisagara nibyo biboneka urabye aho bababwiye bazogarukira urabona yuko babakuye mu gisagara cya bujumbura ariko kandi aho nyene yaba mushikiranganje canke eh, n'abandi barakunda kuza baragira bati erega abantu ntibakwiye kuba mu gisagara bose ico turakigarukako mhm. kuko n'ikindi yashikirije mhm. rero iyi ngingo iraba abatwara baca amafaranga bakoresheje amabajaji bakoresheje amakinga bakoresheje n'amapikipiki mugabo kandi ni ingingo iraba abantu bafise amakinga yabo bafise amamoto yabo amapikipiki amapikipiki mhm. biyunguruza bagiye ku buzi bwabo mugabo rero iyi ngingo ni ingingo y'akarenganyo ntiyumvire nk'umuntu umukozi wo muri besebe umukozi eh, wo muri sosiyete yindi iyo ari yo yose y'abikorera utwabo iyo ngingo irabaraba mugabo wagenda mu masosiyete ya leta dufate nka bende bende murazi ko ari banki ya leta n'ayandi eh, masosiyete ya leta cyangwa n'ubuzi bwa leta bundi abo bantu ntibarabwa n'iyo ngingo none mwumva atari erega ni ukumenya yuko leta eh, tuvuze leta hariho leta abanyagihugu bose hakaba na leta inzego inzego ariko none Gabriel rusiri ariko tom yaho nyine garusiri leta ivuze iti amakinga amamoto yayo ni ukuvuga jewe wewe twese roteritwari nicyo twita leta barya n'abakozi bacu ni ukubimenya kuko bahembwa amakore n'amatagisi y'abanyagihugu ntibari ngaho ngo bakore ibyo bobo bafise mu mutwe gusa bari ngahe ngo bakore icyo twita rasipirasiyo di pepu icyo batwara bashaka icyo batwara bashaka ariko gabriel fiyeri ushimikire ku mvo bagiye baratanga bavuze bati hariho amasanganya urumva ko atarafise n'ububasha bwo kugendesha imodoka ntiyarafise n'uruhushya rwo kugendesha imodoka ibyo rero ni kariyo yari ya leta nicyo nashaka kugarukako none mwumva amakosa akogwa gusa n'abantu b'abapirive bikora ku giti cyabo nabo muri leta barakora amakosa ingingo rero ni iy'akarenganyo twebwe dufata yuko iyo ngingo itizwe neza ahubwo yari ikwiye kugufatwa, habanje kuyigwa neza kuko ifise ingaruka mbi nyinshi cyane kandi igafata abantu b'imice myinshi cyane reka ndaza kugaruka turashimika gato mu kanya ngaruke hano kwa Jeremy Maniratunga mm. muri mwebwe mu nguruza abantu mukoresheje bajaje ah, ah, ah, imbere y'uko ufatira ku mvo leta yagiye iravuga Nixon yagize ati ariko mwebwe muri mu bantu rimwe na rimwe mukora amakosa mu mabarabara nibyo eh. icyonye ntitwogihakana ko rwose natwe tutari mu bantu bakora amakosa mu ibarabara kuko natwe tugendesha ibyuma ariko ni nk'uko n'ugendesha icyuma uwo ari we wese nawe ashobora kuba akora ikosa mu ibarabara ariko ntitwoca tuvuga yuko amakosa yose ari twebwe tuyakora ntiyoga kuri mwebwe gusa ntiyoga kuri twebwe gusa kandi noneho kirampore twebwe iyi sendika ni nshyashya ni ukuvuga twari ko turaba ukuntu abashoferi tubashyira hamwe twegeranye hanyuma tubigishe ingene mu ibarabara bategerezwa kwitwara imyitwarire yo mu ibarabara n'ingene bashobora kugendesha ibyuma e, mu mabarabara mhm. none uno munsi rero leta biciye ku bushikiranganji buraba cyane cyane umutekano wo mu mabarabara bagize bati eh, turayakuye aya makinga n'amamoto n'amabajaje kubera eh, imvo zo gukinga amasanganya iki nticumvikana twebwe icyo ni ukwishyura ngaho kirumvikana ariko twebwe ntitwanka ingingo ntidufise uburenganzira bwo kanka ingingo ariko turafise uburenganzira bwo gushyikiriza icyiyumviro ku ngingo yiba yafashwe nimba cyumvikana nuko na twebwe tuba dufise icyo tukivuga ko twasaba ko nicyo gituma navuze ko tuzoguma dusaba ibiganiro natwe batwumvirize ibyo dusaba babonye bishoboka babidukorera hmm. eh. gutunganya ibisagara ibi byose n'iterambere eh, mwebwe ntimushobora kumva ko urwo ruhande noneho naho nyine hazobanda hayatera imbere tutoye amahera ntitwayaronka nicyo gituma twasaba tuti niburi buri twosaba ibiganiro bakatwumviriza hanyuma bakaraba ingingo zibereye nimba izo ngingo badufatira zitodusubiza inyuma cyangwa ngo zitwononere natwe mu kazi kacu ariko jeremy eh, bagize bati kusanga abakora muri icyo gisata basigaye barabaye benshi mm. ati ubwo hagati mu gihugu nta kindi kintu mwari gukora tuvuze tuti ucuraba mbega ubuzi bushoboka gukora mu ngo n'umunsi n'ubuhe eh. kandi nimba iyo ngingo by'ukuri nk'uko umushyikiranganje yabivuze n'ingingo iri tekinike niy’ubuhinga murakoze kuri iryo jambo mm. niy’ubuhinga haba hariho ubuhinga bwakoreshejwe bakaraba nimba iyo ngingo atangaruka mbi zizobaho mm. ni ukuvuga yuko ugiye kuraba mbega ibintu twebwe nk'ugwaruka twahora dukoresha izo tukutuku twosha tujya gukora nk'iki mm. hari uraraba nk'ibikorwa bishoboka kuko usanga ubanza kuraba kuko wanashima erega burya benshi bakora muri iki gisata ni ababyeyi bafise abana batunze imiryango cyangwa n'urwaruka rwabuze akazi rwavuga ruti tube natwe tube turiyungunganya imbere y'uko turonka ibindi dukora rero twebwe wanashima twashaka yuko tukigira nk'umwuga abantu turabantu bakigire umwuka bakazi ubu umwuga bakore bisanzuye bazi ati ya n'amategeko y'umwuga hanyuma ibi ndabirekuriwe ibi nabyo sindabirekuriwe reka turashimika kandi urawa watanguye kuvuga ingaruka ariko reka tuze kuzishikira mu kanya hmm. nawe Nixon habona imana kuri izi mvo ariko turavuga zatumye iyi ngingo barashimitse berekana icatumye ati amasanganya eka harimo no gutunganya ibisagara ibi ubivuga kwiki ni ngingo tariyo ni ngingo mbi ariko wari washimye ahamwe ndashima eh. kuko mvuze nti mvuze nti navuze nti cumi ku ijana ko abategetsi batanguye kwiyumvamo ikibazo cy'umutekano wo mu mabarabara mugabo bahereye atariho none ndakubaze hamwe leta yobona iti yofata ingingo yo kugana nk'akarorero ishyiramo buraseri rikora inzoga imvo ngo kubera abatwara imodoka bagonga baborewe hmm. iyo ngingo yoba ariyo aho gupfuma uhana abagonze baborewe gutuma iryo kosa ritabaho hace haba gukurikirana rwose hariya mu mabarabara eh. baraba ingana abantu bariko baragenda eh. none amatukutuku n'ukuri eh. ndabisubiramo amakosa n'ukuri bakora menshi kuko hari abatari ubumenyi buhagije burya sinabobonye gusa mu mabarabara y'i burundi eh, hariho urupfasoni urukenukuri naho abariza nta kompanyi idasasiye n'imwe imushinga ari mbega none we kukurikirana cyane ibijyanye n'umutekano mu mabarabara ubwo nta bindi bihugu usanga ayo makinga uri kuravuga agenda mu mabarabara kugira ngo tushike ngaho eh. tuca kuri byinshi ubwa mbere na mbere amabarabara dufise si amabarabara ameze neza hama mugabo umushyiranganje ndibuka ndasubira gatoya nkashobora kumushimira ku kintu amaze kugira mhm. nk'aba bubatse ahantu hadategerezwa kubakwa cyane cyane ko amababara nk'ubu amabarabara tubabonye ko abantu batanguye kwagukirwa mu gutembera mu mabarabara kuko uh-huh. kare wasanga bari baraca hagati mu miduga kubera abantu usanga bari bubatse ah, ku nkombe uh-huh. nk'ibyo tubashobora gusaba kandi bagasura bakategura neza kugira ngo abantu bashobore kuronka ingene biyunguruza neza kuko bujya dusuye inyuma gita amasanganya samatukutuku gusa cyangwa amakinga hari n'abantu bagenda n'amaguru usanga batira amasanganya usanga usanga bafite nk'ibiye mu matwi ukamengo ntazi ko ari mu ibarabara wanamukarakisona ntakumve hariho ibiduga byinshi nk'iby'igisoda cyangwa iby'igipolisi usanga bitateguza kuja ni ukuri mu ibarabara hmm, hmm. Eh, mugabo bitazosubira kuboneka mu gisagara hagati agasigura ko gukura amabajaje n'abapikipiki mu gisagara ari mu ntumbero yo kugabanya amasanganya no gutuma ibisagara bitabamo akajagari umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye akaba yabivugiye mu ntara ya Muyinga hari mu kiganiro n'abanyagihugu twubaka ibisagara nacyo nyine ubu tukiriko dushaka ibisagara byiza niba ushaka igihugu gihoho turanyabagendwa kigira ishusho ikwega abantu ufise igihugu cy'akajagari nta muntu umwe azogikunda ni nk'uko ufise igihugu gikene kitamera ninde azozana amahera yiwe ahantu hatamera dutegereza gukora akajagari tukubaka mu mategeko turakora ibintu bimeze neza twavuze tuti aya mamoto n'aya mabajaje hajya mu gisagara cya bujumbura hagati ni ibara ntiziveyo abantu bose bakomeye igihugu amatsinda tubona mu ubuzima bw'abantu nabo amasanganya ni menshi cyane kubera akajagari bwira uwo munyamahanga azoza aramanariwe mu burundi mu gihugu cy'akajagari n'uwahereye dushaka ibyiza kandi bakaba dushaka gukora ibintu tuze turumva ibisagara rero nagira ndababwire turi ko turakorana n'abantu b'abagurizatunga b'abanyabitahe rero ndiko muradukwege badusabye mu burundi ko tubatunganiriza ibirometero kwadrato mirongo itandatu ruva mu gisagara cyose bashaka ko umugwa mukuru w'intara yose kiba gisagara gisharije cyiza kiboneka ko ari igisagara ni poroje yitwa simati siti ni ukuvuga yuko nk'uyu muyinga haba hubatse nabi turahindura tukahubaka neza haba hatarubakwa tukahubaka neza kugira ngo haboneke amabarabara meza iri muri komorarira dushaka yuko hazoca amabarabara afatanye ibisagara y'amahotorute umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste ndayishimiye reka ubwa mbere mpere eh, ku by'umushikiranganji yashikirije mhm. avuga yuko ari ingingo yavuye mu gisata kijejwe umutekano wo mu ibarabara y'ubuhinga eh, urumva ni ubuhinga kubera yavuye mu gisata kijejwe umutekano wo mu ibarabara mhm. mugabe iyi ngingo murumva neza ko itaraba gusa ikibazo kijyanye n'umutekano wo mu ibarabara gusa iraba ibintu byinshi cyane eh, iraba ibisata byinshi rwose yuko ibintu bikozwe mu buhinga abantu babibona bakabyerekana icyo cyegeranyo iyo raporo niyo turabona kandi sinibaza yuko eh, iyo raporo hari abantu baba barayibona eh, tuzoyirondera turabe twumve ibirimo mugabo icyo twomenya coco ni uko iyi ngingo iraba hanyuma kandi iyi ngingo ikaraba muri rusange abanyagihugu benshi twebwe turabye twasanze ari nk'imiryango irenga ibihumbi ijana none gaburiyeri rufusiri reka gato turashimika kuri izo ngaruka turaza gushimika kuri izo ngaruka mvuza b'ingingiraba yego ariko wowe urabye umukuru w'igihugu avuze ati byoba bishika yuko abantu mirongo itatu bagira amasanganya kugira ngo ishobore kuba ingingo abantu baronka umwanya wo wo kubona mu by'ukuri bikwiye gukogwa mhm. kuko yizwe n'abahinga bonyine gusa bo mu gisata cyo guteka n'umwe barabara aba economiste ntibajemwo abizi iby'ubutunzi ntibajemwo abizi iby'imyitwarire y'abantu ntibajemwo abize eh, ibijyanye n'ingena abantu bica ku ntambwe hafi indwi mm. kugira ushike ikintu bita resiliyanse gusubira kwiyubaka mm. ibyo nabyo bitwara hagati y'amezi atandatu n'imyaka ibiri urabye rero iyi ngingo abantu iraba ugaca ubona ingene yafashwe abantu batateguwe mu mutwe ikaza nk'umusozi ubaguyeko ni ibintu bizogora cyane kw'abo bantu nibaza ko mwibuka nk'abantu bagira ibibazo ngaha ku isonga ya bujumbura ariko eh? bari babahaye ikiringo bati iyi ngingo igiye kuja mu ngiro iminsi icumi eh. nakubwiye umwanya bitwara kugira ngo umuntu ashobore kwiyubaka Ame imyaka ibiri hagati y'amezi atandatu bivanye na personalite y'umuntu ingena ameze bitwara amezi bitwara hagati y'amezi atandatu n'imyaka ibiri mm-hmm. kugira ngo ibyo bishike mm-hmm. uravye rero iyi migwi y'abantu iraba ni ukuvuga yuko n'abajya abantu bize ubuzima bwo mu mutwe bagomba kujya muri psikologe twebwe rero nk'uko ndabona ndabivuga mu burundi ntitumenyereye gukoresha abahinga batandukanye cyane cyane ku ngingo nk'izi ziraba abanyagihugu benshi twagomba rero kumva yuko iyi ngingo iraba abantu bangana gutya mu gihugu gikenye nk'uburundi gishobora kugira ingaruka nicyo gituma ingingo nk'uko ndabivuze ni uko mu bisanzwe ikibazo cy'umutekano w'ibarabara kirahari nta n'umwe atakibona natwe turakibona mugabo ingingo yafashe kuko nixi yabivuze si ingingo izitora umuti w'ibibazo bihari kuko hari ibibazo byinshi cyane haba kuri iki kibazo kijyanye n'umutekano wo ibarabara haba n'iki kibazo kijyanye na properete ni ukuvuga gutunganya eh, igisagara gutunganya igisagara kigasa neza ibyo nibaza yuko ari ibintu bigomba kwigwa mu buryo bwinshi cyane yo mbega ntunze wumve igisanganiro turi mu kiganiro ku nama ku isanganiro uno munsi turiko turaba akarusho ingingo ishinga uturere dushasha eh, tw'amakinga amapikipiki na bajaje igiye kuzana n'ingaruka zayo Rufyiri ni wishira w’Ishyirahamwe Oricome gishinze kugwanya ibiturire n'isesagurwa ry'amatungo ya leta twari twifuje kuba kumwe n'umuvugizi eh, w'igipolisi cy'u Burundi ariko ku munota wa nyuma yatumenyesheje ko fatiriwe n'ayandi mabanga tubandanije eh, Jeremy maniratunga wumvise ibyo umukuru w'igihugu cy'u Burundi avuga agira ati hariho amasanganya hariho no gutunganya ibisagara urabona ingaruka zishobora kuza inyuma y'iyi ngingo ibabuza gukorera mu gisagara hagati by'ukuri ibyo umukuru w'igihugu ashikiriza kuri iyo ngingo murabona ko bw'umukuru w'igihugu iyi ngingo intabanduka ariko ku bwacu iyi ngingo n'uko nabivuze kuva kare irafise ingaruka mbi kuri twebwe ingaruka iziye ingaruka ubwa mbere ifise ni nk'uko twebwe mu bashoferi benshi ni abantu batunze imiryango bafise abana abana b'abanyeshuri aho ni kuri twebwe gusa kandi niyo ngingo iyo miryango dutunze niho twakura uburyo dukoresha mu byo dukeneye bica bitugora rero ingene tubaho kandi urabizi si umushoferi umwe hanyuma turi ko turatwara amamoto saa y'iwacu ajya amabajaje nayo abantu baba baraguze twebwe tukaba abakozi kandi turi ko turayikoresha urazi yuko turariha amahera buri munsi dutegereza kuriha ayo mahera none mu gihe tugiye muri bujya burere badushingiye bizogorana cyane ko dushobora kuyakwiza no kugira dukwiza amahera turiha ku munsi kuri bajaji imwe bizogorana hanyuma kandi si twebwe gusa iyo ngingo ifata irafata n'abandi banyagihugu dutwara abo twungurutsa mugabo abo twebwe ikituraba ni uko gusa ugiye kuraba ingene tuzokora bizotugora ubwa mbere imoto turi nyinshi tuzifise ari nyinshi uburere rero tuzokoreramwo ni buto cyane hariho n'abamaze ubwo nta bamaze kuduga gukorera eh, mu gihugu hagati eh, muri iyi minsi hagiye hebonekeza abadugana n'amakinga n'amamoto ayo mabajaje yoyo barabonye aduga amabajaje nibaza yuko nta menshi yoba yarashoboye kuduga kubera yuko kuva aho bongereye irya minsi icumi umuntu yaciye aba arakora kugira iyi minsi arabe ko yorangira ariko mm. mugabo nk'uko ingingo yaje nakubwiye ko tudafise uburenganzira bwo kuyanka mm. mugabo dufise uburenganzira bwo kuvuga icyo tuyibona ko twipfuza mm-hmm. twebwe ingingo urazi ko izoja mu ngiro itariki ya mirongo ibiri na rimwe mm. muri iki gihe rero igiye mu ngiro tuzoba turayikurikiza uko itegerezwa uko yashyikirijwe hmm. hanyuma ariko kandi nk'uko n'umushikiranganzi yabivuze yuko tuzoguma dusaba ibiganiro tugume tumusaba ntibyakunda ko batwumvira cyangwa bakumviriza ibyo tuvuga ko bifise ishingiro babitwemerere erega nabizi yuko kirampore eh, n'umukuru w'igihugu hariho aho aravuga ko ari umugenzi w'urwaruka abakora muri kino gisata benshi ni urwaruka tuba turi ko turarondera kwiyungunganya bibaye ngombwa nawe nyine erega n'ababyeyi turizeye ko bazotwumviriza hanyuma babone ko ibyo dushikiriza bifite ishingiro mm. eh. ariko iryo shingiro nyine bagize bati noneho no hagati mu gihugu hariho noneho babahaye n'ubundi burere uri karakumviriza jejwe iyo ngingo wogira uti afatire kuki kugira umve yumve yuko hari icyo mukwiye kumvirizwa ko kugira ngo mworoherezwe kugira ngo icyo yofatira ko ni byiza ko ino ngingo mbega ino ngingo muri rusange irafise ingaruka zayo kandi irafise n'icyayitumye nakubwiye nti kuba yarizwe ko ni byiza cyane nta muntu yobideha yarizwe ko ariko mugabo no kuraba nimba ikintu gishobora gufisa ikindi kibi kizana mbega iyi ngingo twebwe twayifatiwe erega biratugora ingene tubaho kuko uvuze uti twoze mu gihugu hagati mu gihugu hagati naho nyine hasanzwe hari abandi bahakorera mwame mwibuka gukurikiza amategeko yego eh, umushikiranganji yavuze ko yanka akajagari ko mwibarabara amasanganya ubundi bwo gwana nakubwiye hajya biravye si twebwe amasanganya menshi tuyateza nivyo na twebwe harimwo amasanganya usanga tuvako ni nk'uko isanganya rishobora kugwa ku muntu wese ariko aragendesha icuma mwibarabara ntawe uba yabiteguye Mm-hmm. ego ndagaruka gato ugenda urangizana cyane cyane ku cokogwa eh, Nixon habona imana eh, mwebwe mukurikiranira hafi umutekano w'amabarabara ingingo nk'iyi irafashwe hari ingaruka mubona kuri ingaruka tutaza kuzibona eh. kuko ndabisemo n'ingengo mbi gitwara ingengo mbi kandi ndasaba nkashima kubona umukuru w'igihugu abona atera abantu bapfa kubera ah, bahitana amasanga y'umwibabara yatoza kwirindwa aho ni ukuri ntawo utabiharira nk'uko rutsira yabivuze ububi bw'iyo cyane cyane aho buri naho ari ukugira ngo bagabanye amasanganya mu ibarabara none aho barungitswe gukorera niho hataba abantu ayo dega barabirwa bakora mu gisagara ni nk'uko babarungitse kujya kwica abantu bari inyuma y'igisagara ariko eh. usubiye kurenza eh, niki ah, ah, reka tubivuge uko biri tubivuge uko biri kuko eh, none ah, babirukanye mu gisagara kubera amasanganya batera abantu bapfa none aho babarungitse naho ariko barategereza gukora eh, yego bataza gukora none wowe ntihaba abantu mhm. ntihaba abantu bazokwica bazobwe amasanganya ahubwo kuri jewe nk'uko vemarufisi yavuze ati n'ingingo yateza kubazwa abantu benshi cyane kugira ngo n'abihebe imana bari kujyamo kuko n'ukuri urabye neza ni ukuri iyo ngingo nibyo kuvuga ko ari ntabanduka tuba tubitega mugabo twari dukwiye kujya abategetsi bishika bakiwumvira ko iyo bishitse bagafata ingingo itari yo ntibayigumeko burya ntawe utihenda hmm. ariko ariko nixon si ukwihenda wowe wagize uti ni ingingo iza mu nzira yo gutunganya neza umutekano mu mabarabara uh-huh. yaba bavuga bati turazihagaritse rimwe na rimwe tuhagaritse ntazosaba gukora aho niho twavuga tuti kumbure mugabo kwarunika gukorera ahandi reka urumva ingingo irahari ariko hariho n'ico mubona gikwiye gukorwa n'iyo ngingo yamaze gufatwa ndagaruka ugishimikira ko Gabriel Rufyiri wavuze ikiringo eh, cofatwa kugira ngo abantu bagende bumva neza iyo ngingo wavuze ati hafi hagati y'amezi atandatu n'imyaka ibiri twese turahurije yuko Eh, hari ikibazo kijyanye n'umutekano wo mu ibarabara washaka niba umukuru w'igihugu yavuze hariho ikibazo kijyanye n'isuku mu mm-hmm. gisagara ibyo biturabihurije ko mm-hmm. rero ko tubihurije ko igisigaye no kuraba ukungene ubwa mbere umutekano w'umubara ugaruka kandi tukarabira hamwe ukungene igisagara gishobora gusa neza ata bintu by'ingaruka mbi nyinshi bibaye mhm. icyo nicyo rero nibaza tuzakuvugana ngaha ariko izo ngaruka wowe ubona n'izi ingaruka mbi ya mbere ni uko hazoba ubushomeri bwinshi kandi bwari bubasanzwe kuko aba bantu kubera ari ingingo ije nk'ibagwa ku mutwe batarose umwanya wo kwitegura ngo biyumvire izoba hazoba ingaruka mbi zijyanye n'ubushomeri ingaruka mbi izoca ikurikira ni ingaruka mbi ijyanye n'ububandi hazogwira ububandi kuko aba bantu ntibazoheza ngo basubire baronke ukungene bashobora kuca bajya kwiyungunganya mu bindi ingaruka mbi ya gatatu iyi ngingo nyine ni uko hazoca haba ikintu no kwita ubukene butagira izina gufatira mm. eh, kuki gufatira kuko iyi ngingo iraba imiryango myinshi twe turabye ibiharuro twagize mm. ni ukuvuga hafi imiryango ibihumbi ijana y'abarundi bari mu imyuga, bazoca bagira ibibazo ndabaha akarorero gasanzwe iyi ngingo iraba abantu bakoresha aya ma ibi byuma byo kwiyungurutsa ibi byuma byo kugendesha mm-hmm. eh, kandi ntimwabwe mwese umuntu bacisha amafaranga gusa twavuze yuko iraba abiyunguza ku giti cyabo mm-hmm. eh, murumva yuko bari mu migwi itatu amamoto amapikipiki amakinga n'amabajaji mm-hmm. iyi ngingo iraba abantu bazirangura eh, abazirangura bazikura hanze ni ukuvuga ko ayo masosiyete azoca yugara ntiyugara eh, ntiyugara muga bazogira uruhombo eh, iyi ngingo iraba abaziguze reporoporiyeteri ni ukuvuga yuko bazogira ikibazo nabone iyi ngingo iraba abantu iraba kandi eh, abantu bari basanzwe ko hmm. ibyo bintu bizoheza bice bigenda gute iyi ngingo iraba kandi abantu badandaza bimwe twita repiyese doroshanje ibyuma byo guhindura mhm. iyi ngingo aba bantu bazikora mhm. murumva iyo miryango ingana ingana hariho n'abandi tutarenze kuvuga ngaha twari kuvuga iyi ngingo iraba mhm. hanyuma hari ingarutse ku bantu biyungurutse mugende mu ngaha hahoze isoko nkuru ya bujumbura cyane cyane bya bindi twita rezeri do poyinti amasaha abantu batashe ngaha gisagara hamwe n'iyo bava iyo baje mu gisagara batonda imirongo jewe narahaciye nasanze imirongo eka ntuzogera porogaramu ngo bikunde wiyunguruze gute amamoto eh, ni ukuvuga aya mamoto yahora abunguruza n'amakinga n’amatugutuku urumva bizaba bihavuye hazoca haza ikibazo kijyanye eh, n'uko abantu batazoshobora kwitunganya ngo baje ku kazi kabo bagakore umwanya bashikire ku masaha mhm. icyo ni ikibazo ni ukuvuga ingaruka mbi ni nyinshi cyane twavuga ngaha ntitwavuze n'amabanki mhm. amabanki nayo ni azogira akorana nabo akorana nabo aba basabye amakredi bazoshobora bigenza gute mhm. rero iki kibazo erega ntitwavuze ubuzima bwo mu mutwe bw'abantu ingaruka ubuzima bwo mu mutwe bw'abantu iyi mezire nicyo kwita mu gifaransa ini mezire shoke kugira ngo rero iyi irakora ku mutima rwose irakora ku mitima no mu bwonko bw'abantu kubera ni nk'ikintu kibaguye ko mhm. ingingo nk'iyi rugomba ni ukuri tugiye mu ngaruka mbi two twomara amasaha n'amatatu turazivuga reka ndagaruka gatoya urangiza ku kantu gato kucokogwa eh, jeremy maniratunga mwebwe nk'abunguruza abantu mukoresheje bajaje canke co kimwe n'abandi ugira uti hakogwa ikingingira hari bisa nuko itanguye kuja mu ngiro eh, umwanya wageze hakogwa iki kugira ngo iyi ngingo izanire akarusho abunguruza abantu n'igihugu muri rusange mu by'ukuri nk'ubu mbajije uti wewe ku bwanyu ku ruhande rwanyu uvuga hakorwa iki mm. jewe icyo navuga mvuga nti icyokorwa mm. ni uko iyo ngingo yobangirwa haruhande y'uko eh, ingingo nayo ari ntibukuka twebwe tuzoba turarindiye tuyishire mu ngiro mm. hanyuma ingingo tutegerezwa kuyishyira mu ngiro uko yashyikirijwe mbere mboneyeho no kubwira abanywanyi bacu gutunganya kurema mu mitima ingingo bayikurikiza uko yari bagende bakorere mu burere twarekuriwe gukoreramo ariko kandi twebwe tuzoguma dusaba ubushikiranganji bubizejwe n'abandi bose babijejwe kugira ngo batwumvirize icyo dusaba hanyuma nk'uko nabivuze bumvise ibyo dusaba bifise ishingiro babidushyirira mu ngiro hmm. batwumvirize hmm. Eh. ako kamo nyine utera nabo abajeje gushyira mu ngiro iyi ngingo ubwira uti kuko hari amakosa amwe amwe bageragira ati namwe muhora mukora akamo ubatera ni akahe akamo ntubatera ni uko akamo ntubatera burya nk'uko ari ingingo bisunze y'ubuhinga ntibarabe n'ubuhinga bukoreshwa kuko ugiye kubiraba amasanga hasi twebwe gusa twayatera kandi ugiye kubiraba n'ahandi tuzaba tugiye gukorera hoho tuzaba tugiye kuba benshi dukorera muri ubwo burere mm-hmm. niho gituma avuga ntituzobandanya, dusaba bumvise ko dusaba ibyo by'ukuri ibyo tubasaba biri mu kuri nk'uko n'umushyikiranganje yarabivuze ko umuntu wese afite ikibazo zo kuba mwitura babonye ibyo dusaba biri mu kuri babitwumvire kuko nahubwiye ko nta burenganzira dufise bwo kwanga ingingo ishikirijwe n’umushyikiranganji ariko turafise uburenganzira bwo kuvuga icyo ko urakoze kuri bamwe gusa kuko abatari amasanganya ndabisubiyemo si gusa abatari amasanganya ni benshi ni ukuri ni benshi cyane mu mabara y'i Burundi hari akajagari kenshi gakwiye gukosorwa n'ukuri kandi gakwiye gukosorwa murakoze reka turangirize kuri gabriel rusiri eh, umwishyirahamwe orikome ugira uti hakorwa iki ingingo iri ngaho kandi igiye gutangura kujya mu ngiro hakorwa iki kugira ngo izanire akarusho uburundi ubwa mbere nk'uko bagenzange babishikirije ni uko iyi ngingo ibangirwa ko eh, umwanya muto mwashaka umwanya muto kugira ngo bahe umwanya bahinga b'imice itandukanye bayigeko ubwa mbere imaze kubangirwa ko leta yoca yihuta igashyiraho umugwi urimo abizi iby'ubutunzi abizi iby'imyitwarire y'abantu ku isi yose nzima abahinga nibo bakoresha bakoresha abahinga kugira ngo ibintu bishobore kugenda neza ariko nk'ubu Gabriel bavuze bati ni ingingo y'ubuhinga ntiyumva ko hari abahinga bakoze nazi nakubwiye ko umushikiranganji yatubwiye yuko ari abahinga bajejwe umutekano wo mw'ibarabara mm. mugabo mpeje kubereka neza ko iyi ngingo itaraba abantu bonyine b'umutekano wo mw'ibarabara kira noneho nk'uko abandi babivuze none aho hantu babarungise abo bantu babahebye ko mva ari umutekano abo bantu bagiye batwaye y'iki bize nico rero abahinga benshi eh, ibyo ariko bigomba kugenda bitakozwe gutyo menya yuko iyo ngingo ahubwo atari ingaruka mbi nyinshi zozana mhm. nta ngaruka nziza n'imwe irimo utikindi urangiriza ko icyo nagomba kuvuga mhm. none abantu bo muri gitega gitega n'igisagara ingozi n'igisagara murumonge n'igisagara none abo bantu babahebye abantu babahebye ariko umushikiranganje aho yaravuze ko naho nyene ntibijanjane naho nyene amategeko erega nico kibazo rero ikindi gico gikurikira rero nuko hakwiye kwigishwa abantu bose batwara ibyuma bakumva yuko ibarabara atari kuburiro mhm. ibarabara ari ikintu kigomba kubahirizwa kuko mu by'ubutunzi tuvuga yuko umuntu seru kapitale imain ni umutaha ukomeye ni umutaha ukomeye cyane seru kapitale imain ro kapitale rero urayanteretena ni ukuvuga urayikora ukayigirira neza kuvuga rero kwiyumvira yuko kubashira kubashira hariya umenga utoye umuti ahubwo urawudugije mhm. twebwe niko tubifata rero iyi ngingo yihagarikwa gatoya hanyuma abantu bakigishwa nk'uko perezida uhuru kenyatta yabigize mwarumvise ikibazo cyabaye muri muri kenya eh, aho abamotari gutunganya neza ibisagara ibyo byose mm. byojyamo n'abahinga bize ibi twita eh, itunganya ry'ibisagara eh, n'ibindi boje mu navyo bakavyiga kuko byonyine uh-huh. ntibikwiye ingingo igomba kwigwa kandi abahinga bakabakoresha mu bisanzwe abanyepolitike bakuri nivyo baratanga intumbero ya politiki mugo baca bahereza abahinga b'ibisata bitandukanye bakayiga izo ngingo kugira ngo bace ko. Mhm. mugabo n'ubundi ni abanyapolitiki badesida mugabo bagakorera ku byo bahinga kandi n'abanyagihugu bakaronka umwanya wo kubikurikirana nicyo mhm. twebwe twibaza urakoze Gabriel rufyiri urongoye ishyirahamwe orikome gishinze kurwanya ibiturire n'isesagurwa ry'amatungo ya leta wakoze gushika hano ku nama mwakoze hamwe kudutumira twifuza rero yuko muri leta nabo bokumva ko izi ntererano turiko turatanga ari ingirakamaro mhm. ntibantu badufata nko ku mengo turiko turagwanya ivyo bitiriko yakora oya turiko turaterera twari twipfuje kuba kumwe eh, n'umuvugizi w'ubushikiranganji bw'umutekano canke umuvugizi w'igipolisi ariko ntitwashoboye kubaronka kubera bafatiriwe n'ayandi mabanga twari kumwe na Nixon Habonimana urongoye ishyirahamwe ryishinze eh, gukurikiranira hafi umutekano mu mabarabara wakoze ku byiyumviro watanze hano ku nama yego ndabashimiye cyane mwakoze kuntumira n'ikindi gihe muze munyikore ko murakoze urakoze naho turangirije ikiganiro ku nama c'uno munsi twari ko turaba akarusho ingingo nshasha igiye kwerekana uturere eh, tw'amakinga amapikipiki n'amabajaje atagiye kurekurirwa kushika mu gisagara ca Bujumbura mu gisagara hagati twarabye akarusho kayo ingaruka n'icokorwa kugira ngo iyo ngingo iheze izanira akarusho koko abarundi n’u n'uburundi mwakoze mwebwe mwadukurikiye mu buhinga bw'ivyuma hari François Akimana Bertier Mugiraneza Jérôme Ndayishimiye na Fulgence Irakoze Evariste Nziko Banyanka yari ahagarikiye kino kiganiro